աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարի ձեզ թանկագին բարեկամներ, սիրելի արինակիցներ, եթերում աշխարհակղական զարգերակն է։ Վերջի մի քանի օրերին մի շարք հետաքրքրական զարգացումներ տեղի ունեցան։ Նախ եւ առաջ ասենք, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը հայտարարություն է արել, որում իր խորը մտահոգությունն է հայտնել Արցախում եւ Բերձորի միջանցքում ստեղծված իրավիճակի կապակցությամբ կոչարել իրավիճակը բարելավել սա լավ զարգացում է բնական է որ ինչքան շատ միջազգային կարևորագույն կազմակերպությունների ղեկավարներ անհատ քաղաքական գործիչներ տարբեր պետական գործիչներ եւ ներկայացուցիչներ խոսեն այնքան լավ է ուղակի խոսքից պետք է անցնել գործի բնական է գործի անցնելու առաջի փուլը խոսքերն են, բայց դժբախտաբար մեր պարագայում մենք տեսնում ենք, որ հիմնականում ամեն ինչ վերջանում է խոսքերի մակարդակով։ Պետք է աշխատել, որպիսի իսկապես խոսքից անցնեն գործի։ Իսկ Ադրբեջանը շարունակել է իր ապակառուցողական քաղաքականությունը անկախ ամեն ինչից, անկախ նման հայտարարությունից։ Այսպես Հիկմետ Հաջիևը Ադրբեջանի քաղաքական էստաբլիշմենտի կարևոր դեմքերից մեկը հայտարել է, որ արեմության ադրբեջանցիները, այսինքն ներկայիս Հայաստանի Հանրապետության տարածքում միջև 1990-91 թվականը ապրող ադրբեջանցիները պետք է վերադառնան Ադրբեջան եւ Հայաստանը պարտավոր է նրանց իրավունքները եւ անվտանգությունը ապահովել։ Նա նշել է, որ մեծ քանակությամբ էին այնտեղ ադրբեջանցիները բնակվում եւ մեծ աշխարհագրական տարածք էին զբաղեցնում։ Այո, հենց Արցախը չլինի, նույն այդ Ադրբեջանը կուլ է տալու նաև Հայաստանը եւ կուլ տալու միջոցներից մեկը այսպես կոչված արեմության ադրբեջանցիների վերադարձն է, որը իմիջալյուց գործընթացը մեկնարկել է վաղուց մեկ, դրա մասին ձեզ հետ մի քանի անգամ խոսել ենք, անդրադարձել ենք այդ հարցին։ Ակտիվ աշխարհակականություն էր վարում Իրանը։ Իրանի արտգործնախարարը այցելեց Պակիստան։ Շատ կարևոր հանդիպումներ տեղի ունեցան այնտեղ եւ արտգործնախարարի հետ, եւ վարչապետի, եւ խորհրդարանի ղեկավարության հետ Պակիստանի։ Քննարկեցին տարբեր հարցեր, ըստ երևույթի Իրանն ու Պակիստանը փորձ են անում ինչ որ կերպ իրենց հարաբերությունները բարելավեն։ Իրանի եւ Պակիստանի արտգործնախարարը նույնիսկ համատեղ ծառ են տնկել ի նշան համերաշխության եւ խաղաղության երկու երկրների միջև։ Տեսնենք ինչով է սա վերջանալու, բայց այդ երկու երկիրը մեծ ներուժ ունեն եւ կարեւոր դերակատարություն ունեն տարածաշրջանում, ինչպես նաեւ նույն Պակիստանը, գիտեք, ինչպիսի ակտիվ դերակատարություն է այստեղ սատարում է միշտ Ադրբեջանին, դեմ է Հայաստանին, դեմ է Արցախին։ Տեսնենք։ Աֆրիկայում կրկերը չեն հանդարտվում։ Կրկին Նիգեր կոչված պետությունում եւ նրա շուրջ զարգանում են տարբեր տարբեր միտումներ։ Այսպես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար արտգործնախարար Բլինկենը հայտարարեց, որ ԱՄՆ-ն ամեն ինչ անելու է նախկին նախագահային յետ բերելու համար հետաքրքիր բան է։ Ասեմ, որ նաև Նիգերիա, Սենեգալը, Կոտ դ'Իվուարը, Բենինը բոլորը համաձայնվել են հարկ եղած դեպքում ռազմական ներխուժում իրականացնել Նիգեր։ Բնական է ԱՄՆ-ի հորդորով, բայց միևնույն ժամանակ Գվինեան, Բուրկինա Ֆասոն, Մալին, հայտարարել են, որ հակառակը իրենք պաշտպանելու են Նիգերի նոր իշխանություններին, ասինքն սա իսկապես կարող է վերածվել շատ մեծ բախումների։ Հետաքրիր է, որ հակա-ֆրանսիական մեծ ցույցեր են տեղ ունենում նաև Սենեգալում։ Այրվում են Ֆրանսիայի դրոշները եւ այլ, ասինքն իսկապես շատ պայթունավտանգ իրավիճակ է։ Ինչ է սա նոր աշխարհակարգի ձևավորում այդ տարածաշրջանում, թե ուղակի տնտեսական տարբեր հարցեր դուրս են եկել, Երևան են եկել, որոնք որոշ ժամանակ պահվում էին փակ, տեսնենք, բայց այն որ իրավիճակը այնտեղ շիկացած է եւ դրանով օգտվում են տարբեր երկրներ, սա միանշանակ։ Այսպիսինն են թանկագին բարեկամներ մի շարք կարևոր զարգացումներ կհետևենք եւ կներկայացնենք ձեզ։ Պինդեղեք Աստված պահապան մեր երկրին ու ժողովրդին։